Oihartzungo udalaren tartea. Oihartzungo udalak babestua. Entzunezazu kontze jaldiauna, Eta astero bezala aste udalan e eh, udalantartia badugu naizta gaur osteguna izan, mono atzoko greba eguna eh, greba eguna izan da, ba, ezin izan duen untarti hauin, eta gaurkoan eskola kirola iburuz itzein godugu, eta gurian da koordinatzailea, jokin agirre, kaixo egunon. Kaixo bai. Bueno, pentsatzen dut guain taldiak osatu ordutegiak ez dakizea, nahiko lanpetute biliko ez? Bai, egia esan, ba, orain izaten da ordutegiak eta egutegi guztiak prestatzeko garaia, eta bai, nahiko lain, mm -hmm. bueno, eskola pilota da urten e, eh, bateze eh, indartu nahi dena, eta bateze neskan e, eh, artian, ez? Bai, e, azkeneko ba, urte pare bat ba, azkeneko bi urte hauetan ba, berakada txikitxo bat ikusi dugu ba, nesken artean, e, pala, pala inguruan gehien bat, eta berrize ba, sustatu nahiko genuke, haber animatzen dian, e, mm -hmm. adinautako neskatzak, ba, ba, palan parte hartu eta pilotako mundua ere ezagutzeko. Mm -hmm. oi hartzunen badolako ituraz, e, geho xanistean eta antaiten din e, txapelketak eta e, nesken artean e, parte hartzea nahiko txo izaten da ez? Bai, azken eh, azkenuko urte hauetan parte hartzea desentia izan da palan, euki ditugu lau bost e, bikote behintzaten eskenak, eta bai, e, jendea badirudi gustora gustora ibiltzen dela, baina e, orain ba, pixka gaztetxoagoa diren artean ere ba, bultzakadatxo bat eman bertzaiola ikusi dago. E, igual e, nesken artean pilotak ez du nolait muga bat ikusten aurrea jarraitzeko bideik ez da hola? Bai, egia esan, e, ba, esku zibiltzeko bai ikusten zaio muga bat mm neske munduari, baina e, palara bideratuak dabiltza azken aldian, eta bueno, palan badaukate etorkizun bat, eta bueno, jendea gustorari dela lanean beraiekin. esango dugu, geho e, guain dienak, ba, geore jarraitzeko aukera dutela emakumea pilotari ekimenan, eta bueno, oi hartzunen talde ba, desientia ateatzen dela, talde polita, eta bueno, e, Elizalde nintzen uten e, aurkezpena, e, esan e, diazu leno ez laola oso izan. Ez, egile esan, e, eskabakarra ja apuntatua daukaguna mhm. ekimenerako, eta a ber, gaur berriz egingo dugu aurtsaron, eta berri behintzat aurtsaron ba, gehiago azaltzen dian, eta disfrutatzen duten pixat, bat ba, palari biltzen. Mm -hmm. Horretaz gain, mono, aurkezpena, ekitasmoan aurkezpena itiaz gain, geho aukera izango dute e, pala partidua ikusteko, nesken artekoa? Bai, e, emakumea pilotari proiektuan dauden ba, bolonderes batzuk e, azalduko dira, ba, palan jolasteko, eta e, ba, hori, sustatzeko eta ikusteko neskek ere badaudela erreferentzia pixkat behaile baino zarragoa direnak. E, eh, bueno, eskola oi, en, pilota kontuak alde batera utzita eskola kirola hartuko dugu pixkat orokorrian. E, eh, osasuntxu dago eskola kirola, Jokin? Bai, nik uste dut e, jendearen aldetik eta e, osasuntxu dagola azkeneko bi urtetan gorakada jarraitzen du eta badirudi ba, jendea pres dagola ekimen honetan parte hartu eta ba, kirol ezberdinak ezagutu eta horrekin disfrutatzeko. E, zein da arrakastatxuena edo gehien gustatzen dena? A ber, e, eh, momentu hauetan, e, bueno, kirolan itza dena talde berdina sartzen da, orduan denetan parte hartu behar dute, baina hon da, e, ja infantiletako mailara iristea erako, beraien preferentzia beti ba, futbola izaten dela eh, azken aldean bai nesketan eta bai mutiletan. E, bueno, kasu hortan baita ere ikusten da ez, e, nesken e, futbolare indarra hartzen nahi dela, bai e, horreala hemen gertu donostin e, oi hartzun taldiak eneska talde potentia dakala, Euskal Selekzioa ere jokatu dula lehenengo aldiz, bai. horrek izan dezak erakina ez? E, bai, nik uste dut ba, futbolaren mundua ja <laughs> garatzen ari dela asko eta nesken artean ere ja erreferentzi fuerteak daude eta hori horrek erakartzen du neskak ere futbolan egitea. Aurten nola nobedadeik edo badao gauza berrilikan? Bueno, e, aurten buelta bat eman nahi diogu, ba, bai Benjamin eta Leinetan egiten dien ba, jarduera bereziei edo bueno, e, jarduera bakarkako jarduerei. E, eta bueno, normalean ba, herrikirolak, natura jarduerak eta eta pilota eta igeriketa egiten dugun bitartean ba horten e, gure intentsioa da berri baten bat edo sartza. Mhm, zein izango den aurratzek bai edo ba oraindik ez, atikan hizketan gabiltza bai mm federazio ezberdinekin eta ber zenek eduki dezaken struktura ba illa mila ume aste buru bat edo bitan mm mugitzeko. Eh, hoi da hainbeste aur e, apuntatzen dira. Oarsoaldea mailan bai, e, mhm. hemen e, Elizalde eta Urtzaron, aurten azkenean hogeita bostaldea aterako dira, mhm. Eta, bueno, hogeita bostalde, ba, berreun, berreun berroita mar pertsona inguru izan daitezke gutxi gora bera, eta ba, egia esan jende badela dela iritzen eh, bueno, eskola kirola e, lehiagatik badaka, baina bueno, gogoratu arazi parte hartzia eta kirola itia dela garrantzitsun ez? Bai, e, bueno, gu beti parte hartze bilbidaren barruan gaude, eta beti gure helburua beti izango da, ezik eta integrala, eta e, parte hartzea eta ondo pasatzea kirolarekin e, errendimendua eta bar, badaude beste bilbide batzu, pixoa torreren gana e, mhm. bideratuagoak daudenak. E, badao adintarten bat edo, e, bueno, txikitatik ez dakitzen bat urterekin hasiko ya, adintarten bat iritsi eta e, uzten dutena e, kirola Ba, egia esan, e, beti esan izan da, e, alebinen bigarren urtean eta infantilen arteko horretan e, jetxiera nabarmena ematen dela, baina, bueno, azkeneko, azkeneko ikerketen arabera, E, jetxiera hori gero eta txikiagoa, gero eta txikiagoa da e, beti esan da nesketan ere txiki e, eh, jetxiera dela eta bueno, e, eh, aia saiatzen ea mantentzen den kirol parte hartze hori eta eta alik eta e, denbora gehien egotea kirola egiten. Geo hemen kirol programa eukitzen dugu E, Jose Miguel Lopezek aurkeztuta eta beti aipatzen da ez, aurren artean dien partidutan eta gurasoen jarrerare bai garrantzitsu izaten dela. Bai, egia esan, e, azkenaldian entzun izan ditugu, ba, leku ezberdinetan eta egoten izan dien arazoak eta errespetu faltak. E, guk normalean e, gurasoekin e, bilera bat egiten dugu urtearen hasieran eta azaltzen diegu ba, zeintzuk izan beharko lirateke gutxi gora bera pausoak, e, animatu egin behar dela, ez dela errespetua inorri faltatu behar, eta bar. Eta egia esan, e, nik uste dut oarzo aldea maian nahiko nahiko gustora egon gaitezkela mhm. eh, portaera hoiekin. Ze bueno, geho horrek ondorio bat izan lezake aurrak e, eh, presionatuta sentitu eta kirola guzti ekarri horrek ez? Bai, noski, e, beti presioa sartzen badugu, errespetu faltak eta sartzen baditugu, sortzen den giroa ez da, ez da egokia izaten, ez da hona mhm. izaten, eta bai, bai gertatu izan dira askotan ba, gurasoen kontra e, ba, Ba, hori, altxatzen diren mhm. ba, ikasleak eta umeak e, eta uzten dutenak ez aguantatzen mhm. horrelako mm -hmm. korrelako errespetu falta. Bueno, e, gauza negatibo hori alde batera utzitaz, e, eh, kursu hasiera hau, e, honi ze balorazio egingo zenioke? Ba, hombre, e, nik egingo negoen balorazioa da, azken finean e, udalak esfortu handi bat egiten dula eskola, eskola kirola ekimen hau aurrera eramateko, e, bai diru laguntzetan, e, kontratatzen ditugu begirale guztiak eta horrek ere mhm. aurrera pauso handia egiten du beste herriekiko eta eta e, nere nere iritzia da e, eskola kirola hunditzen ari dela eta horre, horretan ere zerbait esan nahi du lagu egiten nahi gean lanak. Mhm. Ezagit bukatze aldea zerbait gehitu nahiko zenuken jokin? Mm, ez, nik uste dut e, nahiko nahiko itzein degula bai, nahiko argi. dena oso ongi azalduta geatu zaigula. e, ba, Jokin Agirre, eskerrik asko gaur gurean izateatikan eskerrik asko eta urrengo batean hemen izatia gomidatzen zaitugu. Nahi duzuenean. Eskerrik asko. Thank you.